Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 18, 1995. Sinimulan ng kanyang kabanaran Juan Pablo Ikalawa ang pastoral visit sa Australia. Bahagi rin sa biyahe ng Yumaong Santo Papa ang pagdalaw sa New Zealand at sa Pilipinas. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.